بسم الله و لله و والسلام و سلام على رسول الله خوب در از کتاب احادیث الاخلاق باب دیوم در باب بر الوالدین نکوی کردن به پدر و مادر هست یکی از اخلاق های اسلامی این جایگاه و منزلت پدر و مادر هست احسانی به او خوبی به آنها خیلی جایگاه بزرگ داره در اسلام بر الوالدین یکی از های متعلق به اخلاق است بلکه بزرگترین اخلاقی که باید انسان نشان بده نسبت پدر و مادرش است برق معلف میگوید که یعطی فی صدارت الاخلاق و مقدمها بر الوالدین میگوید در اول اخلاق در صدر اخلاق و در مقدم و در بزرگترین درجه اخلاق این میگوید بر الوالدین خوبی کردن به پدر و مادر هست بر یعنی احسان نیکویی خوبی این میگه در صدر اخلاق در اول اخلاق در بزرگترین درجه اخلاق این بر والدین چرا لانهما احق الناس بالادب وبحسن المعامله وكريم الاخلاق والآداب زیرا میگه پدر و مادر سزاوارترین مردم هستند به آداب و به آداب خوب داشتن و به حسن المعامله با معامله خوب کردن با پدر و مادر و اخلاق کریم و نیک داشتن و آداب خوب داشتن ده سزاوارترین شخص این پدر و مادره که اخلاق خوب تا قطیش باید نشان بده کیفلا؟ چگونه میگه بهترین آدم نباشه در حالی که وقت قرن الله حقهما بحقه فی اکثر من آیت فی کتابه چگونه میگه نباشه بزرگترین و سزاورترین مردم به آداب و اخلاق در حالی که قد قرن الله الله همراه و نزدیک کردگی هست حق پدر و مادر به حق خودش در بسیاری از آیت های در کتابش در قرآن چند چیز با هم می یکی حق الله و یکی حق والدین یکی اطیع الله یکی اطیع الرسول و یکی وعبد الله ولا تشرکو یکی از امین همین است که وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا چون که الله سبحانه تعالی میگه و قضا ربک قضا به معنی حکم کرده است فرمان داده است و قضا ربک فرمان داده است پروردگار تو حکم کرده است پروردگار نکنه الا ایه مگر او رو اول امید دیوم و بالوالدین احسانه و قضا ربک همچنین و فرمان داده است قضاوت کرده است حکم کرده است پروردگار تو که بالوالدین احسانه به خوبی کردن به پدر و مادر معلوم شد بین دو چی الله سبحانه تعالی در اینجا جمع کرد یکی الا تعبدو الا ایه این که عبادت نکنه تنها او را این مطالب به حق الله که تنها باید الله عبادت کرده شود دیوم و بالوالدین احسانا همچه الله حکم کرده است حکم صادر کرده فرمان داده است که به پدر و مادر خوبی کنه این متعلق به حق مخلوق و بزرگترین مخلوق نسبت مثلا انسان خود انسان پدر و مادرش هست درباره با اخلاق خوب و آداب خوب و, خوبی باشد بالوالدین احسانا یعنی به پدر و مادر احسان و خوبی کردن خوبی کردن اگه خوبی کردن چی است طبق آنچه که در شریعت آمدگی هست خب مهم تفصیلات میآید و همچنین بر الله میگه و قال تعالی قل تعالوا اطلوا ما حرم ربكم علیکم بگو ای مردم تعالوا بیای اطلوا ما حرم ربكم علیکم تلاوت کنم بخونم آنچه را که حرام کرده از پروردگار شما بر شما الله پیغمبر صلی الله علیه و میگه که بگو بیای من تلاوت کنم بخونم برای شما هر آنچه را که الله برای شما در بالای شما حرام کرده است چرا حرام کرده الا تشرکوا به شیئا این که شریک نآره به الله چیزی را شرک را بزرگترین چیزی که الله حرام کرده است شرک است شرک یعنی عبادت غیر الله همراه الله سبحانه تعالی صرف کردن نوعی از انواع عبادات مثل ذبح و نازل، مثل نماز و روزه و حج مثل رکوع و سجود مثل دعا و استعانت و استغاثه مثل یاردن طلب کردن و کمک گرفتن و مثل توکل کردن و و دیگر نوع های عبادت الا تشرکو به شیئا این که شریک نآره به الله چیزی را بزرگترین چیزی که الله حرام کرده این شرک و بعد از این فرمانش و بالوالدین احسانا و اینکه به نیکویی کنه به پدر و مادر و به نیکویی کردن پدر و مادر الله سبحانه و تعالی امر کرده است جمع کرد بین چی بین من کردن از شرک و خوبی کردن به پدر و مادر در آیت واهم شيء الله سبحانه وتعالى مجد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا و كني الله را وشريك شریک باو به چیزی را به الله شريك نآره وبالوالدين احسانا و الله فرمان داده است و به پدر و مادر خوبی کنی احسان مصدر است یعنی خوبی کنید به معنای فعل امر یعنی به پدر و مادر خوبی کنید و قال تعالی <clears throat> و باز الله سبحانه و تعالی میگه انشکر لی ولوالدیک الی المصیر این کو شکرگزاری کن مرا ولی والدی که همچنین شکر کن پدر و مادر را به خوبی کردن به آنها الی المصیر به سوی من هست بازگشت مسیر یعنی بازگشت بازگشت همه به سوی الله هست اینجا ده الله میگه شکر کن مرا اول بعد از آن شکر کن پدر و مادر را شکر پدر و مادر یعنی خوبی کردن نکوی کردن به آنها والآیات فی هذا المعنى کثیرت آیات در این معنا بسیار است بله یکی از عادت های قرآنی ذکر کردن چند چیز جمع می شود مثل اطیع الله و اطیع الرسول مثل همین عبادت الله و نکوی کردن به پدر و مادر بسیاری آیات قرآنی در یک جا می آید قریبی قرین یکدیگر قرین دیگر ذکر کرده می شود مؤلف يقول ولذا صدر الامام البخاري كتابه الادب المفرد ابواب عديده في بر الوالدين بنابر میگه آغاز کرد دره به معنی آغاز بنابر میگه آغاز کرد امام بخاری کتاب بزرگش را ادب المفرد یک کتاب خیلی خوب داره امام بخاری رحم الله به نام ادب المفرد ادب المفرد به حد کتاب خوبه کتاب عظیمه ادب المفرد برای چه ادب المفرد نام شده است زیرا در صحیح بخاری کتابی داره به معنی آداب و اینا مفرد گفتن زیرا کتاب مستقل مفرد یعنی مستقل مفرد خصوصا طاقه کتاب مستقل است از صحیح بخاری باب از صحیح بخاری گرفتگی نیست به خاطری که آداب و اخلاق جایگاه بزرگ دارد در اسلام امام بخاری در صحیح بخاری باب دارد به نام ادب و آداب خصوص دیگری نویسندگی است الادب المفرد یعنی نام کتاب اصلش ادب است لیکن عالمان مفردش میگن تا اینکه مستقل باشه از کتابی چی از صحیح بخاری خودش یعنی کتاب مستقله خیلی کتاب بزرگ است در حقیقت خیلی حدیث های پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر میکنه به صحیح بخاری مانند است درباره باب سازیش تبویباتش میگن بابای خیلی خوب داره کتاب به حد خوب است برای هر خانواده مسلمان خوبه که این کتاب بخونن این شیخ چند عالم شرح داده است یکی از بزرگترین شرحش علامه هندوستانی هست شرح به نام فضل الله الصمد فی شرح ادب المفرد دو مجلد و حد کتاب خوبه یکی از عالم های هندوستان هم خب همچنین شیخ عبدالرزاق بدر هم صوتی شرحش دادگی هسته به حد کتاب خوب از در باب آداب و اخلاق و مثل کتاب همون رایاز صالحین یکیش همون کتاب ادب المفرد است که خانه ها مثلا بسیاری مرد فرزندها پدرها را نمی کنند <clears throat> سرکشی کنند معصیت ها خودکشی ها و بی ها و بدبختی ها و شرمندگی ها و همه این بدی ها سببش دور بودن از آداب اسلام است دور بودن خانه های اسلام و خانه های مردم مسلمان از کتاب های علمی هست اقل کمترینش باید کتاب باغ نکوکاران یعنی ریا صالحین داشته باشه یا کمترینش ادب المفرد باید داشته باشه هر یک خانه بخونه پدر جمع کنه نباید پدر همیشه فکری نان و آزوخه آوردن فکر کنه فقط نان و لباس و تعام فکر کنه تمام نه بلکه باید معنوی هم برای تربیه زن و فرزند باید اهمیت خاصی داشته باشه که ایمان اونها را روح اونها را باید اصلاح بکنه نه پدر فقط بارکشی در خانه باشه و تعام آوردن و شراب آوردن و لباس کردن و برای اینو نه بلکه باید روح اونها را معنویات اونها را باید اصلاح کنه به چی به خواندن خودش هم که علم نداشته باشه به خواندن همین کتاب ها و این کتاب ها هم به فارسی ترجمه شده هم به تاجیکی هم به کتاب به روسی و به انگلیزی و همه زبان ها قریب ترجمه است کتاب ریاض صالحین مثلا یا کتاب ادب المفرد امام بخاری رحمه الله یا کتاب چیل حدیثه مثلا امام نووی و همین کتاب هایی که مخلوق با مثلا متعلق مخصوصی و آداب اخلاق اسلامی هست بدبر سبب همین بدی های در بین مسلمان ها که پدر پسر پسر پدر احترام نمی کنه و عکس بالعکس زن شوهر زن هر شوهر و همه این چیز سببش چی است دور بودن از آداب و اخلاق اسلامی <clears throat> مردم خواهی که خیر مردم خواه زن باشه خواه شوهر خواه پسر باشه خواه پدر اینها را خواهی شه بفهمی و شه بچشی باید روح معنویات اونها را باید اصلاح کنی با خیلی کتاب خوب از کتاب ادب المفرد ادب ما از تاجیک ها میگن بخوری از ما هست به از نام بخاری دیگر چیزی میراث ندارن میراث شنمی که محمد اسماعیل بخاری رحمه الله تاجیکی فارسی هست تمام همین قدره یعنی ما بخاری هستیم به این معنا که به اصل امام بخاری برمیگردیم مثلا اما اصل ایمان بخاری رحمه الله اول در اعتقادش دوم در صحیح بخاریش سوم در کتاب ادب المفردش چهارم در کتاب خلق افعال عبادش پنجم کتاب بر الوالده به حد کتاب خوب است امام بخاری سبحان الله امام بزرگ است خبر و خاطر میگن هر کی بزرگ شد در همه باب دیگر بزرگ میشه آخر مثلا اینش باز همین نو باید زد که امام بخاری کتابی داره کتاب بر الوالدین به حد کتاب خوبه این کتاب امام بخاری داره صحیح بخاری داره کتاب عقیده امام بخاری کتاب مخصوصه و کتاب داره در باب بر الوالدین در حالی که پدر و مادرش اصلا که پدرش دیدگی نیست زیرا مایده بود پدرش دنیا رفت و مادرش خیلی زنی با تقوا بود زنی صالحه بود و خاطری که امام بخاری وقتی تولد شدن چه نابینا بودن یا بعضی ها میگن اول بینا بود و بعد نابینا شد کور شد و چند در 6 سالگی 7 شد مادرش خیلی دعا کرد از دعای تقوای زیادی مادرش حضرت ابراهیم را در خوابش دید مادرش که بخیز گفت چشمای پسرت بینا گیه خیز که چشمای پسرش محمد ابن اسماعیل پسر پسرشان امام بخاری یعنی محمد چشمش بینا شد از چی از دعای بسیاری مادرش مادر که صالح شد مثل بخاری در جامعه تقدیم میکنه مادر صالح شد مثل امام شافعی در جامعه تقدیم میکنه مادر که صالح شد وقتی مثل ابن تیمیه در جامعه تقدیم میکنه وقتی مادر فاسد شد وای به حال جامعه بنابر میگن زن اگر بد شوه سه بدی ها داره یکم زن بد شد نسبت شوهرش ضررها میاره یک زن بد شد فرزندهای بد تر تقدیم میکنه زن بد شد بالاخره جامعه بد میشوه زیرا که زن نصف جامعه است بلکه خود جامعه است زیرا اگر نصف زنها باشه نصف دیگر فرزندهایی هسته که از امو زنها می میباشه برابر امام بخاری رحمه الله اگرچه مادرشان بعد از زمان 11 سالگیش دیگه برآمدگی با مثلا طلب علم مشغول شده است دیگه دید پا مادرش دیدگی نیست لیکن کتاب دارد در باب بر الوالدین یعنی نیکویی کردن و پدر و مادر اگرچه عملا پدر و مادر چه خدمت کردگی نیست لیکن امت چه خدمت کردگی هست امت چه که کتاب بزرگ به نام بر الوالدین گذاشتگی است بغیر کتاب صحیح بخاریش مثلا مؤلف میگه که و هذه لفته عظیمه منه رحمه الله الى ان الوالدين هما احق الناس بالادب وحسن المعامله وكريم الاخلاق والاداب در که میگه این آگاه کردن بزرگ است از امام بخاری وقتی در ادب المفرد چند باب درباره پدر و مادر ذکر میکنه وقتی که امام بخاری رحمه الله در کتاب ادب المفرد چند باب مطالعه پدر و مادر ذکر میکنه شیخ عبدالرزاق میگه این میگه آگاه کردن بزرگ است که پدر و مادر حق و جایگاه خیلی بسیار و بزرگ داره در اسلام حق و جایگاه خیلی بسیار داره در اسلام زیر اینکه پدر و مادر احق الناس سزاوارترین مردم هست با آداب و اخلاق خوب داشتن و و کانه يقول گویا که امام بخاری میگوید یا من تقرا آداب شریعت العظیمه و اخلاق الاسلام الفاضله ای کسی که آداب شریعت بزرگ را و اخلاق اسلام با فضیلت را وقتی میخوای بخوانی اعلم ان احق الناس به بهذه الاداب بدون که سزاوارترین مردم به این آداب و اخلاق و اولاهم و بزرگترین اونها به این اخلاق هم والدان یعنی اون پدر مادر هست یعنی کسی که کسی که اخلاق اسلامی را میخوانی میگه بدان که بزرگترین اون چیزی که باید این اخلاق تا نشان بدی این هم پدر مادر هست که باید با اونها خوب باشه و معامله خوب داشته باشه چرا لانهما میگه لانهما زیرا پدر و مادر لانهما احق الناس بحسن الصحبه زیرا پدر و مادر میگوید سزاوارترین مردم هستند به هم صحبت بودن خوب حسن صحبت صحبه یعنی هم صحبت شدن حسن یعنی زیبا زیبا هم صحبت شدن با اونها و اولا الناس بالتعامل بالادب الكريم والخلق الفاضل و قریبترین و اولاترین بهترین مردم است با معامله و آداب خوب داشتن و اخلاق با بهتر بودن و المسلم من مطلوب منه ان يعامل جميع عباد الله بذلك و مسلمان ده میگه مطلوب طلب شده است از مسلمان که تمام مردم را با اخلاق و آداب خوب معامله کنه لكن الوالدان احق واولى لكن لیکن پدر و مادر سزاوارتر و اولاتر است احق يعني سزاوارتر و اولى يعني بهتر حديث از عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي العمل احب الى الله پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدم که کدام عمل محبوب تر است به سوی الله یعنی کدام عمل را الله زیاد دوست بداره حضرت صلی الله علیه و سلم گفتن الصلاه على وقتها نماز خواندن در وقتش یعنی از وقتی که وقت نماز شد نماز خواندن خود اولی اول وقت باشه خود در خود در آخر مهم که نماز پیشین از اول تا نماز عصر وقتی نماز پیشین هست در همین وقت خواندنش یعنی هر نماز در وقتش خواندن قلت ثم ایو بعد از اون گفتن بعد از آن چی ثم ایو بعد از آن یعنی بعد نماز کدام عمل بهتر پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن ثم بر الوالدین بعد از آن خوبی کردن به پدر و مادر قلت ثم ایو بعد از آن کدام ایون قال ثم الجهاد فی سبیل الله بعد از بر الوالدين جهاد کردن در راه الله سبحانه وتعالى قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني متفق عليه امام ابو الله بن مسعود رضي الله عنه میگوید که خبر داد اینها را پیامبر صلی الله علیه وسلم اگر زیاد میکردم یعنی مثلا با میخواستم بعد از او کدام بعد جهاد لزادنی پس زیاد ذکر میکرد لیکن همین سه عمل پرسیده میگه همین سه طرف گفت معلوم شوه که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر الوالدین را بعد از نماز ذکر کرد و حتی بر الوالدین نکوی پدر و مادر بهتر از جهاد در راه الله دانست مقدم داری در این شک نیست که به اذن پدر و مادر جهاد رفتن جایز نیست و همچنین حدیث ها خیلی زیاد است که یک مرد آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلام گفت پدر و مادر ما گفت به جهاد میرم گفتم گریه کردن و آمدم پیامبر صلی الله علیه و سلام گفت باز بگرد گفت آنها را بخندان که گریاندیشان آندیشان گریاندیشان باز رفته مثلا شان کن و بعضی ها جهاد میگفتن جهاد میره میگفتن پدر و مادر داری میگفت بله میگفت ففیه مفجاهد یعنی در در خوبی کردن پدر و مادر جهاد کن خب مؤلف میگه هذا فيه حرص الصحابه على معرفه تفاضل الاعمال والمقدم منها در این حدیث میگه حارس بودن و ذوق شوق زیاد داشتن صحابه ها است در شناختن فضیلت عمل ها و المقدم منها و کدام عمل مقدم است بزرگتر است همو را دانستنش و حرصهم و حارس بودن اونها و شوق زوق زیاد داشتن با على معرفت ما تنال به محبت الله به شناختن آن چیزی که محبت الله را به دست آورده میشه یعنی صحابه ها کوشش میکردن بهترین عمل و بزرگترین عمل را بدانند تا اینکه با او عمل کنند خوب و ای العمل احب الیه تا اینکه بشناسند که کدام عمل محبوب تر است به سوی الله سبحانه و تعالی وهو نابع عن شدت رغبت في الخير و ومعرفة الأحب والأفضل ليفعلوه ولينالوا بذلك محبة الله لهم وهو نابع يعني این سوال کردن میگد جوش میزنه اصلش میگد به خاطر سخت رغبت داشتن اونها هست در خیر و در شناختن تر و عمل بهتر برای چی ليفعلوه تا اینکه این عمل بهتر و تر انجام بدهند ولینالو تا اینکه نائل شوند به دست بیارند محبت الله سبحانه و تعالی را وقد كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه و در دعای صحیح از صلى الله عليه وسلم سلم في شده كي که صلى الله عليه وسلم سلم واسالك حبك وحب ما وحب ما يحبك وحب عمل يقربني الى حبك حديث صحيح است که پیامبر صلی الله عليه وسلم سلم اله اسالك میپرسم تو را مسئلت دارم تو را حبت را دوست داشتن تو را یا رب و دوست داشتن کسی که تو را دوست می‌دارد و دوست داشتن عملی که من را نزدیک میکنه به دوست داشتن تو یعنی يعني محبت الله را مهم این نیست که دعوا کنه الله را دوست می‌دارم این مهم نیست کسانی دعوای میکنن که ما الله را دوست می‌داریم بسیار هست یهودا و نصرانی ها و دیگر طایفه ها دعوای محبت الله میکنن مهم این نیست شأن مهم اینه که الله بنده را دوست بدارد الله بنده را دوست بداره مهم همینه الله که دوست داره پیامبر صلی الله علیه و سلام دوستداری الله را میپرسید که الله چی او را دوست بداره والشيخ مقاد ويدلها حديثه على أن شعب الإيمان وخصال الدين متفاوتة في الأفضلية وحديث دلالت الله که شاخه های ایمان شعب جمع شعبه شخرة را میگن شاخه فروعش ده شاخه های الدين و خصال دین خصلت های دین است در أفضلية يعني حديث دلالت میکنه که شاخه های ایمان مختلفه وليست على رتبه واحده ده يك مرتبه نیست بلكي بعض عمل بهتر از بعضی هست و شاخه‌های دین هر خیلی برای آدم باید بهترین و بزرگترینش عمل کنه تا اینکه ایمانش زود کامل شوه و جنت و اعما جنت الفردوس و دیگر بزرگترین جنت و درجه های بزرگ جنت به دست بیاره همچنین که پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث سعید میگوید و بضع و سبعون او بضع و ستون شعبه ایمان هفتاد چند یا شست چند شاخه هست بضع یعنی ای سه تا میگن و 70 70 یعنی 70 چند یعنی 73 یا اینکه 74 یا 75 تا 79 ده مهم معلوم نیست و خب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ایمان 70 چند یا 60 چند شاخه هست فافضلها پس بهترین شاخه های ایمان قول لا اله الا الله گفتن لا اله الا الله است زیرا به این مسلمان انسان در اسلام داخل می شود و ادناها اماطه الاذى عن الطريق و کمترین ایمان دور کردن آزار میدادگی از راه است ادنا یعنی کمترین ایمان یعنی درباره اجر ثواب کمترینش دور کردن آزار میدادگی سنگ تخته شیشه شکستگی همون چیزی که آدم ها را آزار می در راه همین را دور کردن این هم نشانه ایمانداری هست و اجر ثواب داره و الحیاء شعبت من ایمان و حیاء شاخه از ایمان است حیا داشتن آدمی با شرمی خوبه با شرم بودن آدمی ایزاکش بودن این بد نیسته حیا داشتن حیا به شرطی که آدم از خیرات خوبی ها من نکنه این مطلوب شرعی هست خاصتا برای زن حیا داشتن با حیای زن خوبه به شرمی زن بده خوب ایمان پیامبر صلی الله علیه و در این حدیث گفتن ایمان چند شاخه داره بزرگترینش لا اله الا الله است این معلومه که ایمان قولی به زبانه که لا اله الا الله گفتن و ادنا کمترین ایمان دور کردن آزار دهنده از راه معلومه که ایمان عمله ایمان عمل کردنه والحياء شعبه من الإيمان حياء دشتان كي متعلق بدل هست معلوم است إيمان رابطه بدل دل داره ایمان قول وعمل تصديق بدل جونك اهل السنة اجماع داره بأين فالإيمان ذو شعب شيخ مرقات إيمان چند شخة داره منها ما هو اعلى بعضش بلان بالاترین شاخه و ما هو ادنى بعضش پایینترین شاخه والشعب الاعلى احب الى الله من الشعب الادنى شاخه بلندتر میگد محبوبتر است به سوی الله از شاخه پایانتر دیده یعنی شاخه بلند بهتره مثل مثلا فرض ها شاخه بلند ایمانه، الله محبوبترین، عمل به سوی الله این فرض ها را اجرا کردن و كلها حبیبه الی الله همه این شاخه های ایمان محبوبی دوست داشته الله است و دوست داشته الله را انجام دادن آدم به حب الله نزدیک میکنه وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الأعمال الأحب إلى الله بين الصلاة التي هي حق الله على العباد وبر الوالدين خب میگه پیامبر صلى الله عليه وسلم نزدك ذكر كات حمره ذكر كات در اول اعمال احب الى الله يعني محبوب ترین عمل هو به الله في ذكر كات بين نمازی كي حق الله بر الوالدين ذكر كات بر الوالدين و ذکر کرد از او پش از اه، بعد پش از جهاد بعد نماز یک یک بار بر الوالدين ذكر كات نظیر الآیات التي سبقت يعني اشاره الیه مانند میگه نظیر مانند مانند آیات هایی که اشاره کرده میگه واعبد الله وبالوالدين احسانا والا تشركوا بالله وبالوالدين والتي قرن الله فيها حق الوالدين بحقه همون حدیث هایی که همون آیات ها همون آیات هایی که قرن به نزدیک همراه همراه آه، الله ذکر کرد در این آیات ها حق پدر و مادر را با حق خودش میگه وقد قدم حق الوالدين على الجهاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم مقدم دانست پیشکی ذکر کرد حق پدر مادر رو حتی بر جهاد دیده و هذا فيه تنبيه على اشتراط رضاهما و اذنهما فی الجهاد و شیخ میگه در این حدیث آگاهی هست که شرط شدگی هست شرط است رازگی پدر و مادر و اجازت پرسیدن اونها در جهاد رفتن اما بعضی جاهلان میگه شرط نیست امام سخن های ساخته و بافته و جهل اونها هست و شرط است چون که کما قال صلی الله علیه و سلم لک والدین و لک ابوان مرد را پرسید آیا تو گفت پدر و مادر داری لک یعنی آیا داری تو پدر و مادر پیامبر صلی الله این مرد گفتن قال نعم قال ففیهما فجاهد یعنی پس در تربیه اونها و خوبی اینها و نیکی کردن به اینها پس جهاد کن معلومه شاید جهاد پدر و مادر شرط اگر ده فرزند داشته باشه خیلی نیست که مثلا چند فرزند این بوکی نداره نه بلکه اگر ده فرزند هم شوشه در جهاد رفتن شرط است خاصتا در جهاد طلب اما جهاد دفع اگر دشمن حجوم کنه بود کشور اسلامی را بعد حالت بسیاری از شرط های در جهاد ساقط بشه خب میگاد فحق الوالدین حق عظیم حق پدر و مادر میگاد حق بزرگه و برهما امر متاکد و نیکی کردن به پدر و مادر امر تاکید شده هست امري بتوكيد ذكر شجاز والبر اكو كبير تشيز وقد البر كلمه جامعه تتناول جميع صنوف الاحسان وكريم المعاملات وطيب الاخلاق خوب کلمه بر تاجیکی به معنی نیکویی را میگن خوبی احسان کلمه بر میگد کلمه هست جمع, جمع, جمع کننده که در بر میگیره تتناول او در بر میگیره در بر میگیره تمام انواع احسان را صنوف جمع سینف یعنی نوها نو تمام نوع احسان هر نوع خوبی که هست در بیر داخله و کریم المعاملات و معامله خوب هر نوع معامله هست به خوبیش این باید پدر و مادر اول باشه و طیب الاخلاق و اخلاق خوب داشتن و مؤلف میگد و ایحسن الیهما بالمعامله و بالقول و باستعمال الادب والخلق و بالطاعه و بالبعد عن العقوق و میگد و ایحسن و باید انسان خوبی کنه با پدر و مادرش در معامله کردن و بالقول و بالقول با سخن خوب گفتن و استعمال الادب و استعمال کردن آداب خوب و الخلق اخلاق خوب و با با, بطاعت و فرمانبرداری طاعت یعنی فرمانبرداری گپ گو گپ باید نه نگوی و بالبعد عن العقوق و با دور بودن از عقوق و از عاق شدن عاق شدن یعنی پدر و مادر خفه کردن و اونها مثلا بالاخره انسان عاق کنن عاق یعنی کسی را میگن که پدر و مادرش غم بودگی و پدر و مادرش از او بیزاری و برائت جستگی هست بله، شاید بعضی آثار سلف هم بیاره بعضی سلف ها میگوتن ما در چند سال در یک دسترخان با مادر شیشت است لیکن از هیبت و بزرگی مادرش میگد من یکم با ما خوب نگاه کردگی نیستم ای هیبت و ای ترس مثلا و همچنین دیگر آثارهای خیلی زیاد هست صحابه و تابعین عملی همین کار را کردن با پدر با پدر و مادر متاسفانه در این عصر به خاطر دور بودن از دین و اسلام صحیح چیزهای عجایب و غرایب بشنوی که پسرهایی هست که مادرشون از زندگی هستن یا پدرشون پسرهایی هست که اصلا کاری پدر و مادرش گپ شبیگیره بلکه سبب مشکل و پرابلم پدر و مادرش میشه گپ خود بلکه پدرش فرمان میده نه اینکه پدرش فرمانش اجرا کنه والعیاذ بالله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد رواه الترمذي از الله بن عمر رضي الله عنهما روایت است از پیامبر صلى الله عليه وسلم كي که گفتن رازگی رب یعنی يعني رازگی الله در رازگی پدر است پدر که راضی شد الله راضی می شود و سخط الرب في سخط الوالد غضب الله غضب الله در غضب در غضب پدر هست سخط غضب میگن غضب الله در غضب پدر هست اخی تفصیل داره یعنی پدر اگر در طاعت و کار نیک امر کند ای حالت واجب اطاعت کردن پدر اگر در معصیت و گناه تربیه فرمان بده جایز نیست اطاعت کردن و فرمان برداریش به هر حال مسئله اطاعت پدر و مادر به خود تفصیل داره و احسان یعنی بر و نکویی همون چیزی هست که متعلق به دین باشه اما اینکه پدر به معصیت امر کنه یا اینکه پدر میخواه فرزندش فسیق باشه فاجر یا میخواه فرزندش مثلا موزیک کن و موزیک گوش کن شوه یا پسرش مثلا دختری به ستر و به حجاب بگیره در این حالت جایز نیست پدر و مادر وقت مهم همینه که انسان پدر و مادرش احترام میکنه به خاطر امر الله و رسول و جایز نیست که به خاطر پدر و مادرش الله و رسول مخالفت کنه و معصیت و برداری کنه این قاعده مهمه یعنی همین پدر و مادر به خاطر چی احترام کرده میشنوه به خاطر امر الله و رسول نباید آدم به خاطر پدر و مادر شده الله و رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت و ضدیت کنه میگه هذا الحديث نظیر الحديث الذي قبله این حدیث میگه مانند همون حدیث پیشینه هست که وفيه الجمع بین حق الله سبحانه و حق الوالدین در این حدیث میگه جمع کردن بین حق الله و حق پدر و مادر است وأن رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين انك رازقي الله در رازقي پدر و مادر و غضب الله خوشنودی الله غضبش غضب الله در غضب پدر و مادر است و به معنی ان من ارضى والديه فقد ارضى الله معنى همین که کسی راضی کنه پدر و مادرش پس به تحقیق راضی کرده است الله را و من اسخطهما فقد اسخط الله هر که غضب کنونه پدر و مادرش پس بعد حقیق غضب کرده است و کننده است الله را یعنی در حقیقت زیرا امرهای الله را گویا در حالت مخالفت کرده این پدر چه پدر احترام کرده می شود که به امر الله است وقتی این احترام نمیکنی و خوبی نمیکنی بیا امر الله را مخالفت کرده ای میگد فالوالد یطلب رضاه و یبتعد عن سخطه پدر میگد باید راضیگیش طلب کرده شود چیزی که دوست میدارد چیزی که میپسنده همو باید انجام داده شود و یبتعد و دور کرده می شود از چیزی که اه، غضبش بشه هر چیزی که سبب غضبش شود باید از او دور شود ولا يعني هذا انه يطاع اذا امر بالمعصيه لكن معناش این نیست که میگه این خدر بگیم پدر باید اطاعت شوه اطاعت شوه ولا يعني میگه مقصود این نیست که اطاعت کرده شوه پدر وقتی که امر به معصیت تو گناه کنه چرا الله عز وجل يقول زير الله سبحانه وتعالى مجد وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وان جاهداك يعني کوشش کنه ای, پیامبر یا که ای مسلمان و این جهدک آمده سبب نزولش یک صحابی بزرگه که خیلی مادرش دوست میداشت به حد و مادرش هم به حد دوست میداشت حضرت صحیب است تقریبا حضرت مصعب هست مصعب بن عمر و هر حال مادرش وقتی این مصعب ایمان آورد این صحابی و مادرش گفت من گفت گم بگی گفت ای دین بگرد و الا گفت من تعام نمیخورم هیچ نمیخرم نمیخورم یا روز نخور دو روز نخور سه روز نخور و بعضی ها گفتن که اکنون اگر گفتن مادر گفت ای دنیا بره و گفت به خاطر گفت دیگه شرمنده میشه یعنی که مثلا به خاطر مادرت به خاطر دین نو پیروی کردگی گفت از رازیگی و خوبی پدر مادر میمونه. از این صحابه گفتن یا ای مادر گفتن اگر بخری گفت خوب بخر اگر نخری گفت من از دین نمیگردم بعد همین آیت نازل شد که الله میگه و این جهداک اگر کوشش کنه پدر مادری تو على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما اگر کوشش کنه پدر مادر تو این که شریک بیاری به ما چیزی رو که علم نداری یعنی شرک آوردن و کفر ورزیدن فلا تطعهما پدر مادر تو اطاعت نکن گپش نگیر لیکن وصاحبهما في الدنيا معروفه و همراهی کن پدر مادر تو در دنیا به خوبی یعنی به خوبی دلش بیا اگر از تو بیمار شد خبرگیریش بر اگر کفر هم باشه کفر نه بلکه به کفر اگر دعوت کنه به خاطر همین پدر پدر و مادر یه حق خاصی داره که هیچ وقت حج رو ترک کرده نمیشود چی کافر باشه چی به کفر دعوت کنه چی مبتدع باشه چی به بدعت دعوت کنه هیچ وقت ترک کرده نمیشه حج دو کسی که جایز نیست پدر و مادر یعنی ترک کرده نمیشه بلکه اگر هم باشن به کفر دعوت کنند کوشش کنند که کافر تم کنن گپ شونه اینجا نگی اما در دنیا به خوبی قدشان معامله کن صاحب همه، یعنی همراهی کن پدر و مادر تا در دنیا با خوبی با خوبی یعنی چی اگر گرسنا باشد شان بر اگر به لباس باشه لباس یعنی خوبی های دنیاوی ده خوبی های دنیاوی یعنی مطالب به دنیا قدشان همراه خوب معامله کن خدمت دوشاشه خدمت بکن و بیمار باشه نسب ببر مثلا پدر اگر کافر هم باشه اگر مشرک هم باشه اگر رفت و مبتدع و گمراه هم که باشه فاسق و فاجر هم که باشه پدر و مادر هیچ وقت رنجانده نمیشه از جهت دین یعنی یعنی مثلا معصیت نافرمانی به خاطری که فاسق گفته اینوای در دنیا نافرمان برداریش نمیکنی یعنی فرمانی به کارهای دنیا بتیه که مثلا پول در کاری بگم در اینوای باید داده شود فقط لیکن در دین نه در دین اصلا نه یعنی مثلا بگه اگر و مثلا مد سیگریت بیار جایز نیست یا عرق بخر بیار یا مثلا بدعت را بکن یا شرک را بکن کفر را در این حالت اطاعت جایز نیست زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انما الطاعه فی المعروف اطاعت کردن در کار نیک بشه و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق جایز نیست اطاعت کردن مخلوق در معصیت خالق الله سبحانه و تعالی مثل همین پدر مادر و همچنین شوهر هم زن هم و حاکم همه اینا در معصیت در نافرمانبرداری در گناه اطاعت کرده نمیشود خب لكن مع هذا الحال المسلم مطلوب منه أن يحصل رضا والديه بمصاحبتهما بالمعروف لكن مجاب باقين مجاب حال مسلمان مطلوب كي يعني مثلا پدرش کافره شیر مشرکه بو به شرک دعوت میکنه با وجود این إيه میگه مسلمان باید رازگی پدر مادرش با خوب معامله کردن با او باید به دست بیاره و بالاخلاق الفاضله والاحسان و با اخلاق خوب و احسان خوب داشتن و الكلام الجميل و سخن زیبا گفتن مع الامتناع عن فعل المعصیه التي يدعوان الیه با خودداری کردن از معصیتی که دعوت میکنه پدر مادر یعنی هم معصیت چه گپش در معصیت نگی معصیت الله را اجرا نکن ولكن با پدر مادر معامله خوب داشته باش میگه حدیث دیگر وعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر از بهز صحابی از از پدرش از باباش نقل میکنه تابعین هست تقریبا بحث میگه قلت یا رسول الله از پدرش و از باباش نقل میکنه روایت که گفتم یا رسول الله من ابرو کیست در خب درباره معامله یعنی ادا در درباره معامله من ابرو یعنی کی است که باید به با او خوبی تر کرده شود قال امک پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن که مادرت است قلت ثم من بعد از آن کیست یعنی مثلا بعد مادرم قال امک بیا بار دیگه گفت مادرت قلت ثم من بعد از آن کیست قال امک بعد از آن مادرت سه بار قلت ثم من بعد در چهارم گفتن ثم اباک بعد از آن پدرت است ثم الاقرب فالاقرب بعد از آن نزدیکتر و نزدیکتر یعنی مثلا اکا و دادر و خواهر و اپا و امکی و تقا و مثلا آدم های دیگری که به تبار هست خب اول سه بار نام مادر گرفتن چرا به خاطر همون خوبی هایی که خوبی هایی که مادر داره به که شکمش مثلا در نه مادر شکم نگه داشت این فرزنه فرزنده بعد از آن با رنج و مشقت ها به دنیا آورد بعد از آن با چند سال دیگر از پستان ها شیر داد و باز چند سال دیگر تازش کرد شب ها بیدار خوابی کشید خلاصه کلام انسان در از روی عقل هم که بگیری باید انسان مادرش در خوب باشه و معامله خوب داشته باشه نه به خاطر حتی شریعت هم که نباشه به خاطر در جزای خوبی خوبی دادن یعنی همون شبهای بیدار کشیدگیاش همون رنج های دیدگیاش لا اقل همون سه چهار سالی که در کودکی نگهبانیت کرد در پیری با اون خوب معامله کن بعضی انسان های احمق جاهل هستند که بسیار نسبت پدر و مادر معامله بد داره با یار و دوستش خیلی آدم خوبه حتی با معشوقه و این بهترین آدمه پاریس احلامش است لكن نسبة پدر و مثل ابو جهل است فی هذا الحديث ترغيب في بر الام در این حدیث میگه تشویق زیاد است در نیکو کردن به مادر و حث علیه و حث و ترغیب یا معنا دارد آن ترغیب و تشویق کردن و بیان للحق الخاص الذي جعله الله للام مزيدا عبد و بیان حق خاص مادر که الله برای مادر قرار داده است زیادتا علاوتا به پدر به خاطر عالمان میگن اگر رفت آدم میخواد پدر و مادرش به حج بره اول باید پدرش اول باید مادرش ببره اول باید مادرش ببره میگن اگر رفت تو یک آدم چند مال داره کمالی کم داره میگن اول باید مادرش سیف کنه یعنی خلاصه کلام مادر متعلق به خوبی این درجهش بلندتر ایده درجهش بلندتره در همین چند چیزی که پدر و مادر شید به مادر اول مادر است برای پیامبر نام مادر سه بار گرفته و خیلی منزلت جایگاه بزرگ داره لانه جعل الام ثلاثه امثال ما للاب من البر زیرا که در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و وسلم سه مثل اون چیزی که به پدر هست او را ذکر کرد یعنی سه بر مادر گفتن 75 فایز به یک فایز برای کی؟ برای مادر پدر ذکر کردن یعنی سه یک برای مادر است و یک یک فایز بعد ای پدر ایده به سه بر مادر گفتن یعنی ثلاثه امثال یعنی سه برابر سه برابر اون چیزی که به پدر است برای مادر ذکر کرده سه برابر زیاده وهذا يدل على أن للأم مزيد خصوصية في البر والأحقية به إذا دلالت بك که مادر خصوصیت خاص داره در نیکویی كردن و او سزاوارتر است لأن المعاناة والمكابدة والجهد الذي حصل الأم في وجود الولد لم يحصل الأب ولا لغيره مثله زیرا ما قال معاناة سختي والمكابدة دشواري زیرا ما قال سختي ودشواري جهد اونم به معنی سختی است زیرا میگم سختی و دشواری اونی که حاصل شد واقع شد برای مادر در پیدا شدن پسر مگر حاصل شدگی نیست برای پدر و نه برای غیر پدر مانند این در حقیقت اورنجی که مادر کشیدگی است هیچ کسی کشیدگی نیست برای به دنیا آوردن این فرزنده فهذا الصحابي سأل عن الاحقيه والاولويه في البر من ابر این صحابی میگه پرسید که کیست سزاوارتر و ترین مردم به نیکویی قال من من ابر گفت کیست نيكوتار يعني من اول الناس واحقهم ببرني وإحساني يعني كيس هذا کی وأحق و حق ترین من و من كياس يعني یعنی اول خوبی تر خوبی کنم ومراعاه الاولويه في الاعمال باب شريف من العلم رعايه كردن اولوی ها يعني چیزهای اولو افضل ده میگه در اعمال کدام عمل باید مقدم بدونی کدام چیزا باید اجرا کنی اول ده این میگه باب بزرگ است در علم یعنی يعني علم خیلی بزرگه یعنی يعني دانستان مسألة علمي بخيل مخصوص هيدا يعني كدام كور عوال بكنيو ديمشا يعني عند التزاحمش بقال ازدحام كردن يعني بود إكورا إيه كنيو إكورا إيه بود علمي دشتا وشيكي كدامشا بود بكني أول إما بحج باب شريف باب شريف بشرافته هس از علم شرعي إذا لم يوف... إذا لم يوفق إليه العبد فربما ينشغل في أمور أقل من غيرها اگر موفق نشوه میگه بنده شاید میگه مشغول شود در کارهایی که کمتر باشه یعنی مثلا کارهای مستحبات میگن این بهتر از یه چیزه شاید اون را اجرا نکنه محروم شوه یعنی مثلا مثلا یه آدم اگر رفت الله نصیبش کنه مکه برا اوج نمیشه مثلا بسیار قرآن نمیخونه شتا قرآن نمیخونه برای چی برای اینکه اوج کعبه کی هست در پیش، اوج باید طواف بسیار کنی طواف در قرآن در همه جا خوانده میشوه یک اوج که رفتی باید غنیمت بدانی طواف کردن مثلا یعنی خلاصه کلام هر یک عبادت جای مخصوصی داره زمان مخصوصی داره که در غیرش اجرا کرده نمیشه به خاطر میگه این اگر بنده میگه ندونه شاید میگه عمل کم بکنه و عمل خوبتر ندونه و نکنه و یدع امورا عظاما مهمه اجل مما هو منشغل به و باید میگه اگر ندونه میگه و میگه یدع ترک میکنه کارهای بزرگ مهمی را که بزرگتر است از آن چیزی که با او مشغول شده است یعنی بعضی نفل ها را اجرا میکنه در حالی که فرض ها موندگی بعضی واجبات را ترک میکنه و مثلا بعضی مستحبات اجرا میکنه این میگه خیلی غلط هست به خاطر ندانست یعنی بنا قدر اول علمی که باید انسان تعلیم بگیره مثلا نحو و صرف و لغت و فلسفه و منطق و بلاغت نیست دیگه اولین علمی که باید آدم یاد بگیره علم چی است علم توحید علم سنت شناختن عقیده منهج اصول های اهل سنت و شناختن اخلاق آداب یعنی مثلا احادیث اخلاق به حد خوبه اوی که آدم مشغول میشه مثلا به بعض قصه و تاریخ ایده بهتر مثلا اخلاق های اخلاق مثلا یا مثل همین کتاب های مثلا مطالبه چی مطالبه اسما و صفات و فقه اذکار ذکرها را و فقهش که چگونه می شود و فقه الاسماء و صفات فقه نام های الله و صفات های الله یعنی خلاصه علم های مهم است بعد علم توحید و سنت علم اسما و صفات علم اخلاق علم فضیلت اذکار و فقه اذکار ذکرها را ذکر صبح و شام و ذکرهای بدگی را و معناش چی است و باید چی گفته شود حفظ کردن آنها این در حقیقت بهترین عمل است حتی این مثلا مقدمتر از سیرت و نحو و صرف و لغت و این دیگر چیزها یعنی مهم هر یک چیز به خودش اولویت و افضلیت دارد مؤلف میگه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بر الام ثلاث مرات پیامبر صلی الله علیه و سلام نیکویی پدر مادر را سه بار ذکر کرده و صحابی یعید السؤال صحابی تکرار میکنه سوال را من ابر طلب لمعرفه المزيد ممن لهم الاولويه في البر صحابی با تکرار میکنه کیست بعد از او بعد از او پیامبر باز همون مادر میگه امک ثم قال في المره الرابعه بعد بار چهارم میگه اباک بعد از اون پدر رو بار چهارم ذکر میکنم و فی هذا التاكيد على عظم مقام الام واحقتها واحقيتها بالبر در این حدیث میگه تاکید است با بزرگ بودن مقام و جایگاه ام و سزاوارترینش به اه، نیکویی و احسان ولهذا في الآيات التي فيها الوصية بالوالدين تذكر فيها كلها معاناة الأم ولا تذكر معاناة الأب به دبر میگد آیت هایی که در او وصیت پدر و مادر آمدگی است تا سختی های زحمت مادر ذکر کرده می شود قرآن است مثلا وضعته كرها مثلا لان المعانات التي حصلت الام في وجود ولد لم يكن مثلها ولا قريب منها للاب زیرا سختی و دشواری مشقتی که مادر کشیدگی است در پیدا شدن پسر فرزند ولد یعنی فرزند لم يكن مثلها مگر مثل او و قریب از او مگر برای پدر شدگی نیست در حقیقت بعد درسته که زحمت بکشه برای کشیدن بار از بیرون یعنی آوردن اه، روز و روزی به قول یعنی طعام و شراب و لباس و کسوه و اینوای لیکن مسئله زحمتی کشیده مادر که خواسته است اون خیلی پدرم گوی جایگاه داره ولیکن کمتر است یعنی برای فرزند به دنیا آمدن سختی کشیدگی نیست اگرچه برای خوراندن و پوشاندنش زحمت هم بکشه که قوله سبحانه و تعالی اوصینا الانسان بوالديه احسانا وصیت کردیم ما انسان را به خوبی کردن به پدر و مادر که بعد در دوامش چی را ذکر میکنه زحمت مادر میگن حملته امه کرها و وضعته کرها حامله شد یعنی برداشت فرزند را مادرش در حال بودنش کره یعنی در زشتی سختی با سختی برداشت حامله شد نه ماه وضعته کرها و گذاشت او را تولد کرد با سختی و حمله و فصاله 30 شهره حامل شويش يعني حامل داش كيمي مادرش نهمه وفصاله 30 شهرا وجدا شویع سی ماه هست فصال یعنی يعني، فصال یعنی يعني جدا شدن از شیرخوارگی و طعام خوردن تا وقت طعام را و معنای این آیت سی ماه همینه که کمترین حمل پنج ماه هست پنج کمترین حمل پنج ماه هست خب و به اه، در, در جدا شدن از شیر یعنی شیرخورگی را بس کردن و طعام خوری دو دو نیم سالگی هست به قول بعضی ها و دو سالگی هست به قول بعضی دیگر ها یعنی مثلا کمترین حمل 6 ماه هست 5 ماه و 6 ماه کمترین حمل 6 ماه هست به خاطر میگن که اگر افت کودکی از 6 ماه کم تولد شود زنده نمیمونه غالبا از 6 بالا باشه بعد حامل بعد زنده میمونه خب کمترین حمل 6 ماه هست و دو سال دیگر به قول جمهور جدا شوی از شیرخانگی جدا شدن یعنی 12 ماه قد 12 24 ماه و 6 ماه حملگی 6 30 ماه می شود یعنی 6 الله سبحانه و تعالی 6 ماه حاملگی را با 24 ماه شیرخورگی که بعد این فصل است فصل یعنی جدا شدن و ای شیرخورگی سنه برای جمهور علما میگن که دو ماه تا دو سالگی شیر دادن واجب تا دو سالگی است تا دو سالگی را خوره هست اما خوره دو سالگی زیاد میگن دیگر فایده شیر مادر دیگر خو خب فایده زیادی نداره خب قول امام حنیفه رحمه الله قول امام حنیفه رحمه الله بعد دو نیم سال هست دو نیم سال که قول جمهور صحیح هست که تا دو سالگی را خب این مهم در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه مادر او را با سختی برداشت در شکمش و بعض با سختی او را تولد کرد گذاشت و گذاشتن و حاملگیش اقلش ده کمترینش سی ماه هست یعنی شش ماه حاملگی کمترینش و دو سال دیگه شیر دادنش میشود سی ماه یعنی دو نیم سال ده همش دو نیم سال دو نیم سال حاملگی قطعی قطعی شیر خواره کردن وقوله سبحانه وتعالى ووصى ديهم آيات ووصينا الإنسان بوالديه حملتهم وهنا على وهن وفصاله في عامين الله میگه وصيات کردیم انسان رو به با پدر و مادر زیرا او را حملت و وهنا على وهن و او را برداشت از سختی به با سختی یعنی مثلا هر قدر کلاش همون قدر دشوار بشه سختی میشه به مادر و فصاله في عامين و جدا شوی او یعنی جدا فصال یعنی جدا شدن از چی از شیرخوارگی یعنی مثلا پیستان ترک کرده به تعام و دیگر چیزها رو آوردنش تا دو سالگی اینجا داشته او در در حوالی دو سال هست خب شیخ میگوید که ولو تأمل المرء في الآيتين السابقتين لرأى فيها تنبيها لهذا المعنى اگر افتو کسی میگه تأمل کنه آدم ده لو تأمل المرء اگر انسان تأمل کنه در دو آیت پیشینه میبیند که در این آیت آگاهی است به این معنا لأن, الحو... لأن الامه حصل لها ثلاثه امور عظيمه لم تحصل للابي سه چیزی که به مادر واقع شده است به پدر واقع دگی نیست یکم الحمل وثقله حامل شدن و وزمینی حمل الامر الثاني الوضع وشدته گذاشتن یعنی تولد کردن و سختی تولد کردن والامر الثالث الرضاعه ومعاناتها شیر, شیر دادن و سختی شیر دادن معانات یعنی سختی و زحمت در نصف شب و مثلا یا اینکه مثلا شیر کم باشه خلاصه کلام که خیلی سختی ها در سه چیز و هذه الامور الكبيره العظيمه الثلاثه قد حصلت للام دون الاب این سه کار بزرگ حاملگی و گذاشتن و شیر دادن مگه برای پدر برای مادر واقع شده است نه برای پدر ولی ولهذا كان لها ثلاثه امثال من مال الاب من البر كما هو واضح في هذا الحديث بدبار مگه سه درجه سه مثال تر بود یعنی سه درجه از از پدر بالا بود شوي كده الحديث آمد وفيها وفي أحاديث اخرى عن النبي الكريم دیگر حدیث دادم که آمدگی سه بار نام پدر را گرفتن و یک بار سه بار نام مادر را گرفتن و یک بار نام پدر را بعد از چهارم بار بعد نام پدر را گرفتن خب به علاقه کرایه صلی الله علیه و